أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح أبو المنتهين لينجي جلسته صفية 83 آخر جغنا نعرفه دون إن شاء الله باشتجق Ol bir şekil bilen, ol bir wajyh bilen, ol bir heýet bilen ki, Allahu tebarek we taala näme bizi şon bilen mukallaf etdi. Ýani meni Allahu tebarek we taala etdi. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liyabudun diýeni ey liyarifun diýdi-de. Wa men insan jin bilen insan halq etmedim, meger näme meni ibadet etmek üçin diýdi. Mufassyrlar ony aýtýar, Maryfat üçin, ýagny meni tanymak üçin diýdigi. Tanaýanda bendelik öz zady hakykatyny ýetirdi. Pes, bendäni hakykat tanymak üçin iberdim diýse, şu dünýä, onda biziň wezipemiz näme bolýar? Tanymaklyk bolýar. Hop, bizde näme diýjek? Allatagalany hak tanymaklygyny tanaýak. Sittir diýek, settar diýek. Şulary aýtjak, biljek, şony Kuran we hadysda gelipdir we şoň bilen tanynjak. Ýöne iň kemisi Allah Tagalaň kun hakykatyny, o ma huwa diýen bir zady biz tanaýly, ony başarmaýar. Şony Allah Tagala muradynda hatda ma huwa istifada bolmaýar. Şol ma huwa diýende o jins we faslyň zatlaryň gürrüňleri gelýär ki, Allah Tagala olardan beri diýip aýtjak biz. Hakka ybadatyny ýerine ýetirmeklik üçin başarmaýar. Kema huwa ahlun leh. Hem şonaki Allah Tagala näme, şo ybadata ähli bolsun, ýok hiç kim başarmaýar ony. Hop, Şeýh Sa'dide Mukaddim Gumanyma aýtýar, Allah Tagala näme, bize her nefes beripdir. Her nefesiň mugabylynda bir däne şokür gerek. Her şokra özi towfyk bereniniň mugabylynda-da bir şokür gerek. Sanalyp bolýa, gabap bolýa muny. Hä, sen meselem güne diýeň men ýüz depe Allataga şükür etdim diýeň, müň depe şükür etdim, million, milliard depe şükür etdim diýeň. Hop. Şide sen nahaýat şiki, sanap bolýa muny. Wa ni'matehu ýöne Allatagaň nygmaty la tu'addu. Ni'matehu la tu'addu. Allatagaň nygmaty ýöne näme sanalmaýa. Wa la tuhsa. Gabalmaýar. Ýagny sanap gabap bolmaýar Alla Taala nygmatyny. Kema kala Taala, Alla Taala hem çenki özi aýtdy, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Eger Alla Taala nygmatlaryny sanama dursaňyz, gabap bilmerňiz ony. Ýagny tükedip bilmerňiz Alla Taala nygmatlaryny. Hesap edämir oturyp. Fakat şu öz bedenimiziň içindäki birje sellulyň etýän işleri, birje kalbyň etýän işi, birje magzyň etýän işi, bir eliň etýän işleri, fakat şu dyrnaklar ýeke elde ba, Şuň etýän işleri, dodaklar ýeke Alla Tagala goýupdyr. Dille, meselem, diliň etýän işleri, bedeniňdäki hesle bäş däne hes, şularyň her gaýsynyň etýän işleri. Gulak, meselem, iki däne her gaýsynyň bir tarapynda goýupdyr. Göz, meselem, näme diýip şu ta durupdyr, başga ýerinde durmandyr. Şu zatlaryň sen hatda şu nygmatlaryň şükürini etjek bolsaň, Täk-täkiz zerreler ýeke seň bedeniňi doýupdy, täk-täkiz zerre hawalar ýeke seň bedeniňe salypdy. Her gaýsy seň riýaňdan çürim nagadar işler edip dur, şoşuňdan çürim nagad işler edip otyr. Hä, sen şu zatlaryň üstünde eger pikir etjek bolsaň, şulary tükedip bolanok. Ulemaýy elmi tebabat, pezeşki häzir şu adamyň bedeniniň içinde ýitip otyr. Çebere seňki mesen daşardaky zatlary sanap tükedip bilsinler. Günde görýek zol zat keşp bolupdy, häzir-de tükenenok. Derýadäki balyklar keşp bolup tükenen-ak, tebigatdaky zatlar keşp bolup tükenen-ak. Hä, şu zatlary sanap tükedip bolmaýar. Ýöne biziň ybadatymyz bir azajyk bir zat, bir kasyr bir zat. Bes ybadaty-da, Alla Tagalanyň şükür etmekligi-de, hiç haýsy näme nahaýat hak ýerine ýetirip bolmaýar. Alla Tagalanyň nygmatlaryny sanasaň, Hä, Alla Taala ämri bilen kema emerahu, hemçiräk Alla Taala emr etýär. Alla Taala emr etýänaga da ibadat etjek. Bäş wagt namaz okaý diýipdir, okaýjak. Araza tut diýipdir, bir ýylda bir aý tutjak. Zekat malyň zekaty ýetse ber diýipdir, berjek. Haja git diýipdir, güýjüň ýetse diýipdir, ony gitjek. Hulasa şahadateýn aýt diýipdir, iman getir diýip etjek. Hä, şy Alla Taalaň öz buýruşýanaga diýip ibadat etseň sen näme? tanymaklyk, ýagyn diýeni tassyk etmeklik, ýagny Hudaýy birlemeklik, ýagny Hudaýa imanyň bolmaklyk, ýagyn diýeni. Hop. Fil ma'rifat wal ýakyn wat tawakkul. Birde Allaha tawakkul etmekde, wal mahabbat Allaha gowy görmeklikde, wal riza razy bolmakda, ýagny magzyýa, wal hawf gorkmaklykda Alla Taala gazabyndan, wal reja Allahyň rahmatyna näme umytly bolmaklykda. Özi bilen hemra hiç bir şeki ýok bolsa ylym, şoňa näme diýilýär, ýagyn diýip at berilýär. Hop, we fil istilah, istilahda huwa rawiýatul aýan, rawiýatul aýan, ýagny aýan diýen danyşmentli, olakan akylly adamly, rawiýat diýeni pikir etmek, bakmak, tedepbur etmek, tedbir etmeklik. Hop, a, danyşment adamlaryň bakmaklygy, gözlemekligi bi kuwwatil iman, imanyň kuwwaty bilen. Hä, ýagny şoň raweşleri diýseň-de bolýar. Hä, şolaň raweşi ýa-ki tefekkurlary, tedebburlary. Näme bilen? Imanyň kuwwaty bilen. La bil hujjati wal burhan. O, bu taýda indi Şeýh Abul Muntehi gelýär näme etdi? Tasawwufyň zady bilen öwütdi. Ekserem zatlary tarifleýär tasawwufyň üsti bilen. O, meselem, mutekellimleň kalamlarynyň üsti bilen däl-de. Hop. O bitaýy bolsam şoňa naks getirýärdi birden. La bil hujjati wal burhan. Hujjat we burhan bilen dä. Belki näme? Ýaňky kuwwat iman bilen bakmaklyk. Şon bilen meselem tedebbür etmekligi aýdylýar. Hop, ýagyn diýip. O we kad zekerallahu taala al-yaqina fil Kur'anil azim. Fikru-nazar bilen hasyl bolýan zat, şoňa ilmul-ýakyn diýilýär. Aýnul-ýakyn, ma ýahsulu minel-aýýan. Ýagny görmeklik bilen hasyl bolýan zat, aýnul-ýakyn. Hakkul-ýakyn, biiçtimaihima. Hakkul-ýakyn näme? Fikru görmek bilen ikisi hem baham hasyl bolýar. Elbetde, muň üstünde başga tarifler-de bar. Äwwelki iki däne tarif-ä şo. Mysal urjak bolsak, ilmul-ýakyn diýeni, meselem, biz şu wagt bilýäk, bir behişt diýen bir zat bar. Şuňa näme diýilýär? Ylmul-ýakin diýilýär. Biz gat'an bilýäris ki bir behişdi bar. Hop, kyýamatda meýdany mahşerde üýşüp daşdan behişdi göremizde muňa näme diýilýär? Aýnul-ýakin diýilýär. Görýäk behişdi. Hop, behişde gireňde soňram razakan Allah, oňa gireňde soňram muňa haqqul-ýakin diýilýär. Şony içinden görüp duruň indi sen behişdi. Der, ýa ehsas edip duruň. Şunda haqqul-ýakin diýip, şeý diýip dada aýtýarlar muny. Wat-tawakkul, indi tawakkul ne bar diýipdi? Tawakkul diýen näme? Huwa as-sikatu bima indallahi taala, Allah tagalaň ýanyndaky zada näme daýanmaklyk, Allah tagalaň ýanyndaky zada daýanmak, Allah tagala berer maňa diýip şoňa daýanmaklyk, wal-iýasu naumyt bolmak, amma fi aýdin-nas adamlaň elindäki zatdan. Aý men adamdan Tamam ýok, Allah maňa berer diýip, eger şi tewekgul bilen gaýym durup gitse, şuňa näme tewekgul diýip at berilýär. Allatagalaň ýanyndakyga daýanyp-da, ynanyp-da, adamlaň ýanyndakydan naumyt bolmaklyga tewekgul diýilýär. Hop. Wal mahabbat, mahabbat diýeni fil lugat al mawaddat. Lugatda gowy görmeklige aýdylýar, mawaddata aýdylýar. Wa fil istilah, istilahda näme mahabbatul abd lillahi taala. A bu ýürekde tapylýan bir zat, bir süýjülik, bir bal ýanak bir zat ki, sen ony datmasaň bilip bolmaýar nämedeni, hiç kim aýdyp bolmaýar falan jüre diýip. Wa gala ba'dul meşaýyh, ba'dy meşaýyh aýtdylar, Mahabbatul abdu lillahi ta'ala, bendäň Hudaýy gowy görmeklige, bendäň Hudaýa mahabbeti bolmaklygy hiýe et-ta'zimu, şu ulaltmak, we isarur riza, Birde näme? Ryzaňy sen orta getirmeklik, ýagny razy bolmaklyk diýdigi-de. Wa qillatus sabr anillahi taala. Birde Allah tagaladan näme? Ýagny Allah tagalasyz sabryň az bolmak. Ýagny Allah tagalaga e, sabryň Allah Tagala bolmasa sabryň bolmaly. Ýani Allah Tagalany zikr etmeseň sabryň ýok. Allah Tagalany ýatlap durmasaň sabr etmeýäň. Ýani ýeksere Hudaýa ýetişeýin diýip şeýtdirip sabryň tükenip barýar. Ha şu halat bolmaklyk. Hop. Anillahi Tagala. Wa kesratul istinas bi zikrihi daiman. Birde näme Allah Tagalany niçe zikr etdigiňçe ýeksere zikr edip şu Allah Tagala öwrenişip durmaklyk. Ýagny Allatagalany zikr edip öwrenişip durmaklyk ýek-sere we Allatagalany zikr etmeseň näme şo ýa Allatagalany meselem görmeklige garşy bitabi etmeklik. Hä birde näme Allatagala näme etse şoňa razylyk özünden kökedip durmaklyk şuňa näme mahabbet diýip aýdypdyrlar bäzi ulemaýy sufiýe. Wa ryza, ryza diýip-de aýtdy otady. Ryza diýen näme? Ryza diýen surur ol kalp, kalbyň hoş bolmaklygy, surur, hoşluk. Bil kaza, kaza hoş bolmak, eý al-makzi, ha. Kaza hoş bolmak diýen, makzi hoş bolmak, ýagny bir kaza ýa-ki başyňdan geçipdir. Kaza-u kader ýeke başyňa gelip geçipdir. Wah, seň başyňa bir musybat-da gelse, her näme gelse, sen şoňa razy bol. Geçeninden soňram razy bolýaň-ha, geçmäkä-dä. Bir adam, meselem, başyna bir bela gelmäkä, o meň gelsin başyma diýip oturmaly-dä. Ýok, başyňa gelip geçeninden soňram şoňa razy bolmaklyk, şoňa sabyr etmeklik, şoňa aýdylýar, surury kab, şeýle hoş bolýar şoňa. Minel mesaib wal bela, o musybatlardan we belalardan. Wal hawf, hawf diýen näme? Tawakku'ul işfaq. Hawa, şo gorkmaklygyň gaçmaklygy, ýagny waka bolmaklygy kalbyňda min hululy mekruhin, bir mekruh bir teleke zadyň tapylmaklygyndan, ew zewali mahbubin ýa-da mahbubyň elden gitmekliginden. Ýagny teleke zat saňa hasyl bolmaklygyndan ýa-da gowy görýän zadyň eliňden gitmekliginden bir gorky ýüregiňe düşse, şuňa howf diýip at berilýär diýip, E, Allahu tebaraka we taala bir aýada aýtýandyr. E, Allahyň e, ki ýaňky azabyndan, Allahyň ýaňky belasyndan ähli zalymlar, ýagny kafirlerden başga kim ämniýet, ämin özüne ihsas etýär, ämniýet ihsas etýär, ihsas ämniýet etýär. Ýagny biz hemişe gorkup gezmeli Allah Taala birden azaby biziň başymyza gelämesin diýip. Biz öz günälerimizden hemişe gorkup gezmeli. Eger şu günälerimizden gorkman, ýek zere umyt etjek diýip gezsek, ýok, bi umyt bolmaýar. Biýankyýalyk ämin bolýar. Mundan habardar bolmaly heý görem. Hop. Wal hawfu bila raja kanutun we ýa'sun. Kunutun we ýa'sun, a? Howfda rejasyz bolsa, Allatagalaň, Lâ tagnatû min rahmetillâh, Allatagalaň rahmetinden naumyt bolmaň diýýär. Allatagalaň rahmetinden kapyrlardan başga kişi naumyt bolmar diýýär. Bes, Allatagalaň rahmetinden naumyt bolmak-da köfür diýýär. Allatagalaň azabyndan ehsasam niýet etmek-de köfür diýýär. Ikisine bir habardar bolmaly, mu'min adam hemişe howf-u rejaň arasynda bolup gezmeli. Şondan üçin hem ikisi mütelazym diýip şeýdip aýtýar. Garry erkek ýa garry heleý? A, şeýh ýa şeýhat diýeni garry erkek ýa garry heleý? Abdan kän ew hurran, gul bolsun ýa azat bolsun, hemmesi deň bolýar-la, fi ma'rifatillahi ta'ala, Alla tagalany tanymaklykda. Eý fi wujubi ma'rifatillahi ta'ala awwalan, Alla tagalaň şolaň boýnuna ma'rifati wajyp bolmaklykda äwwela şunda deň bolýar-la, hemmämiziň boýnumyza deň wajyp ki Alla tagalany tanymaly. Sümme ma'rifatil a'mal, ondan soňram emelleri tanymaklygyň boýnumyza wajyplygyna, minel fara'iz, farzlardan, wal wajibat, wajibatlardan, wal halal, halaldan, wal haram, haramdan. Bilen. Hop, pes bunda-da Allah Tagalaň, Allah Tagalany tanymaklyk boýnumyza wajyplygyna, bir-de Allah Tagala şu bize buýran zatlary, gaýtalan zatlary şulary tanymaklykda hemmämiz deň, ýagny hemmämiz baýaşyn tanymaly, boýnumyza wajyp şu diýip, şeý diýip aýtýar. Ve ziyadatihi ve nuksani ve şoň kärligi ve azlygynda ve la yetefavutune fil iman bi zalike kullihi bi hasabil mu'men bih. Ha. Yani mu'minler şu zatlaryň hemmesine bi hasabil mu'men bih, yani özüne iman getirmeli. E, şoň farzlygyna iman getirmeli, şoň wajyplygyna iman getirmeli, şoň haramlygyna iman getirmeli, şoň halallygyna iman getirmeli. Ondan soňra meselem şu Allah Tagala iman getirmeli diýip, ondan soňra e, ferişde, kitap, şu zatlara iman getirmeli diýip, şu zatlarda ki Fargat meýle ki hemmesi mutfawut dä bularda hiç gaýsy. Wa la yatafawatuna fil iman bi zalik kulli bi hasabi mu'min bi. Mu'min bi den özüne iman getirmeli zatlaryň üsti bilen e, mutfawut dä. E, la bi hasabi tasdiq wal yaqin. Hop. Şonda Allatagala meselem sogaby wada bermekligi, şoňa hukm etmekligi näme Allatagala wajyp däl, wada bermese-de başaryýetdi. E wada beripdir, wada bereni soramda wajyp däl, bermäýin diýse başarýar. Ýöne Allatagala halapy wada etmeýär diýip aýtjak biz. Bel huwa tafazzulun we ihtiýarun min Allahi taala. Belki näme? Allatagala tarapyndan tafazzul we ihtiýar işi diýjek. Zulum diýeni başga kişiň mulkynda oň öz izni bolman sen tasarruf tapsaň şuňa diýilýär diýýär. Adyl diýen her zat öz ýerinde bolmaklygy, zulum diýen her zat öz ýerinde bolmasyzlygy diýip aýdylýardy tärine. Wa kad ýafu fazlan minhu we gahyn Allah Taala näme etýär öz fazyl ýüzünden bagyşlaýar, afw edäýär, göz açdy daýýar. Eý wa kad ýafu anil zanbi Allahu Teala Allahu Tebaraka Teala aýtýar, "Men zellezi ýeşfa'u indehu illa biizni." Kim ol bir zady, ol bir adamy, ol bir zady ýeke gelip näme Hudaýyň ýanyna şepagat etýän meger Alla Teala izni bilen. Ýagny hiç kim başarmaýar diýdigi, meger Alla Teala izni bilen. Wa huwa işaratun ila şefaati men azina lehu biha. Ýagny bi nämä yşara? Päs ille gelipdir-de ştada, ille gelen bolsa yzyny isbat etýede. Nefi äwwel nefi etdi hiç kim şefaat edip bilmeý diýip yzyndan meger ejaza bereler şefaat edip bilýä. Hä päs Alla Tagalaň ejaza bereler şefaat edip biljegine şu bir nas. Wa kan aleýhissalam pygamber salatu wessalam özi aýtdy şefaati li ahlil kebaira min ummeti. Waş-şefaatu şefaat diýeni masdaru-şefiýa, şefiýaň masdary we huwa min men ýetlubu kazaa hajati gaýrih. O-da näme? Şefiýa diýen kim? Ol bir adamy ki, başga kişiň hajaty ýerine ýetirilmekligini talap etýär. Şoňa aýdylýar. Ýagny pygamber gelýär, eý bar Hudaý ýagşy, behişdi isläp otyrsyň, behişde salawar diýýär. Şo näme? Başga kişiň hajatyny talap etmeklik.